We do warm water. Look at them. They, they have a Mm. So we would like to request day to give the Dhamma talk. Mm -mm. Okay. So we will continue about their controlling faculties. Chúng ta In sẽ chúng ta sẽ tiếp tục bài pháp hôm trước là năm quyền tức là năm khả năng kiểm soát hay là There are five factors. What are they? Sada, faith, sati, mindfulness, hiri, ah, sada, sati, uh, samadhi, concentration, viriya, effort, and banya, wisdom. Năm yếu tố hay năm sức mạnh để kiểm soát tâm này là gì? Đó chính là tính, niệm, định, tấn và tuệ. We have explained how to increase concentration in the previous talk chúng ta đã giải thích làm thế nào để có thể phát triển được định cái yếu tố định trong cái buổi giảng hôm trước. Today we will explain what is effort, viriya, how to increase it. Hôm nay chúng ta sẽ giải thích thế nào là tấn, là tinh tấn và làm thế nào để có thể phát triển được cái yếu tố tinh tấn này. If a concentration is too much, excessive, peacefulness is too much. So sometimes it may cause sleepiness. So at that time, you should try to increase your effort to, to balance your mind. Nếu mà khi bạn có cái yếu tố định à, tức là cái sự yên tĩnh an bình nhiều quá nổi trội quá nó sẽ làm cho tâm của bạn cảm thấy bị thụ động dễ vui thì lúc đó bạn cần phát triển cái sự tinh tấn nỗ lực để cân bằng tâm So now we will explain what is effort viriya. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích thế nào là viriya là tinh tấn. So as usual, we were trying to see four aspects of virya. What is its characteristics, function, manifestation, and proximate cause. Như thường lệ thì chúng ta sẽ xem xét bốn cái khía cạnh của cái tâm sở Viriya và tinh tấn này. Đó chính là đặc tính, chức năng, thể hiện và nhân gần của tinh tấn là gì? what is its uh, characteristics? Supporting and exerting the associated mental phenomena which arise and perish together on one object. So when we arise, when our mental factor or our mind is arise, there are many mental factors. So out of them, one is a viriya. So Viriya supports the other mental factors to be strong. So because of this, if we have a Viriya, we will not give up. So all, are, all have energy because being supported by effort. đặc tính của tinh tấn Viriya là gì? Đó là nó hỗ trợ, thúc đẩy và gom các cái đối các cái tâm sở khác cùng hướng tới đối tượng. Khi chúng ta biết rằng khi chúng ta hướng tới một đối tượng thì có nhiều cái tâm sở cùng sanh khởi lên với tâm. À, và một trong những cái tâm sở đó đó chính là tinh tấn Viriya. Và và cái tinh tấn này nó có cái chức năng là nó sẽ thúc đẩy nó sẽ hỗ trợ cho các cái tâm sở còn lại trong nhóm cùng hướng tới đối tượng cùng không có bỏ cuộc làm cho những cái tâm sở này mạnh mẽ và không bỏ cuộc do vậy mà cái những tâm sở khác nó có một cái năng lượng và nhờ sự ủng hộ của cái tâm sở tinh tấn này mà các cái tâm khác nó hướng đến đối tượng một cách liên tục The function function also similar to consolidate or to support associated mental phenomena. Và cái chức năng của tâm sở tinh tấn này nó cũng tương tự đó là điều kiện điều khiển ủng hộ à, thúc đẩy các cái tâm sở khác cùng hướng tới cái đối tượng. Manifestation. It is manifested as non-collapse. Non-collapse. So if we have an effort in the mind, uh, if uh, we have a strong effort in the mind, so Meridata may rise up a body, uh, so no collapse. Uh, we can continue to sit, but if no effort increasing, so we will collapse. Ừ. và biểu hiện của tâm sở tinh tấn này là gì đó là nó không co rút à, khi chúng ta có một cái sự tinh tấn mạnh mẽ trong tâm thì chúng ta có thể ngồi thẳng lưng lên và tiếp tục ngồi ngồi thiền hướng tâm đến đối tượng còn nếu thì chúng ta không có cái sự tinh tấn này thì cái tâm chúng ta nó sẽ co rút lại và như vậy thân cũng sẽ co rút lại so What is a proximate cause? It is a samvega. We translate the sense of spiritual urgency. But uh, uh, saying by what is not sure. So, what is samvega? Sometimes it will explained uh, by way of Bidama. So, the word may change into Dhamma. So if so, we will know more accurately. So what is the Samvega? Is uh, Sahotapa Jnana. Wisdom together with the odapa, fear. So, or can say fear together with wisdom. So, a kind of fear uh, with wisdom, not because of anger, like that. So if someone is knowledgeable, uh, he may not dare to do everything. He may not dare to eat everything uh, because he has knowledge, uh, which is dangerous, which is beneficial. He may know. If he, he saw, he sees something dangerous, uh, he may get afraid. So such a kind of fear is uh, with wisdom. và cái nhân gần của cái tâm tinh tấn này đó là gì đó là cái um, sự kinh cảm tâm linh à, là samvega nếu mà chúng ta dịch qua tiếng Anh hoặc là tiếng Việt thì chúng ta có thể sẽ không hiểu hết cái nghĩa như vậy nếu mà chúng ta um, dùng Abhidhamma để giải thích thì sẽ rõ ràng và cụ thể hơn à, đó là một cái trạng thái hay cái tâm mà có cái làm một cái sự sợ hãi mà có trí tuệ à, tức là bình thường nếu mà chúng ta sợ thì nó là liên hệ đến sân là à, tâm sở sân nhưng mà cái cái cái sông quê gá này là một cái sự sợ hãi những cái đối tượng đáng sợ nhưng mà nó kèm theo với trí tuệ và do vậy nó không phải là tâm sân nếu một người có hiểu biết biết được những cái sự nguy hiểm thì người đó sẽ sợ mà không dám làm những cái việc khiến cho nguy hiểm đến anh ta như là không dám ăn hoặc không dám nhìn thấy hoặc không dám hành động đối với một cái việc gì đó thì cái sự không dám này cái sự sợ hãi này nó đi kèm với cái sự hiểu biết của anh ta so uh, actually we have explained about this samoyika and previous time right? Yes, Manu. So may not say very much. Uh, like that uh, now uh, pandemic condition. So uh, we had many people die. So like that, it is our possibility. So we may get a fear. So uh, get a fear is what we should do, not just a fear. So if so, oh, we may meditate. Oh, it is very possible. So we should do kusala, wholesome deeds. So uh, such a kind of fear is uh, with wisdom. So fear will produce our effort. Because of this, fear is the cause of effort. Và cái về cái nhân gần của cái tinh tấn này thì trong bài pháp thoại trước chúng ta đã có đề cập đến nên là chúng ta không nói ừ, cụ thể lại ở đây đó là những cái nỗi sợ gì thì à, có một cái ví dụ rất rõ trong cái thời bây giờ đó là cái nạn đại dịch và có rất là nhiều người chết đó thì đây là một cái loại kinh cảm và chúng ta nhìn thấy như thế và chúng ta cũng thấy rằng mình có thể sẽ chết như họ vậy thì sẽ khởi lên cái nỗi sợ và chúng ta chỉ không chỉ sợ không mà mà phải nên làm gì đối với cái nỗi sợ và có trí tuệ đó đó chính là chúng ta nên hành thiền chúng ta nên làm những cái thiện pháp những cái thiện phước và như vậy thì cái loại sợ hãi đó nó có cái trí tuệ đi kèm và nó do vậy nó tạo ra một cái sự tinh tấn thúc đẩy tinh tấn phát sinh yes. so whenever we lose our energy or effort. Uh, we may reflect uh, fearful things of life. If so, we can produce effort. À, bất cứ khi nào chúng ta bị mất đi cái sự tinh tấn này thì chúng ta có thể quán chiếu về những cái điều đáng sợ trong cuộc sống này và nhờ vậy chúng ta có thể khởi lên lại cái sự tinh tấn. Another cause is uh, some we uh, Viriyaramba Vatu, the base of her, uh, Viriya. So, like that, uh, start to sick, start to be sick, or just uh, uh, start to finish uh, sickness. Uh, so, at that time, for, for those who has proper intention, yoniso manasikara, oh, I'm started sick. Uh, yeah, you should try like that. Oh, after being sick, oh, I'm now better. I should try like that. So it is uh, the base of Virya. In the same way, before going traveling, uh, after traveling, uh, you have something good, start to get good condition uh, start to lose a good condition, those are times uh, may be able to produce effort. Ừ. Và ngoài ra cũng có những cái điều kiện hay những cái hoàn cảnh mà căn bản dành cho những ai có cái như lý tác ý khởi sinh cái sự tinh tấn. Ví dụ như trước khi mà mình bị bệnh hoặc sắp bị bệnh rồi đó thì thì hành giả có thể khởi lên cái sự tinh tấn mà nó ồ à, mình sắp bệnh rồi mình nên tinh tấn chạy vì sau khi bệnh à, trong khi bệnh thì mình cũng không thể thực hành tốt được đó là một cái điều kiện để cho hành giả tinh tấn và sau khi hết bệnh thì hành giả thấy ô đây là điều kiện tốt để hành thiền như vậy hành giả cũng sẽ sinh khởi tinh tấn và như vậy à, những cái điều kiện khác hoàn cảnh khác như là trước khi đi xa trước khi bận rộn sau khi đi xa sau khi bận rộn vân vân à, tức là trước khi có được những cái điều kiện tốt và trước khi mất những điều kiện tốt thì đều là những cái hoàn cảnh là những cái dịp cho hành giả khởi lên sự tinh tấn. So sometimes uh, we have some conditions to to be afraid. Uh, you can not just uh, bad things, even in good things. Uh, for example, uh, for the bhikkhus, someone may offer a lot. <laughs> so, oh, they offer I should do my, my work more. So uh, it is the base of effort. In the same way, sometimes some bad things are coming. So at that time, our life is like that, not stable, and should try like that. So uh, this is a kind of chance to produce effort. và thỉnh thoảng chúng ta có những cái hoàn cảnh nó đáng sợ xảy đến những cái hoàn cảnh này không phải là luôn luôn xấu đối với thế gian nhưng mà cũng là cái điều kiện hay những cái hoàn cảnh mà điều căn bản để có thể khởi lên tinh tấn ví dụ như một vị tỳ kheo có rất nhiều sự cúng dường xảy đến cho vị đó thì vị đó cảm thấy sợ vì sao vì phải ờ, bận rộn phải làm những cái công việc của mình giải quyết những cái đồ cúng dường đó vân vân hoặc là đôi khi cái cuộc sống nó có những cái à, hoàn cảnh không có được an ổn không được ừ, à, quân bình cho lắm thì đó là cũng là lúc cần phải khởi lên tinh tấn để tu tập. So right effort is the root of all accomplishments. So if you want to get accomplishment, you should have a right effort. for that. So every accomplishment is uh, rooted uh, in right effort. So in the Buddha's teaching, you can find many great people. Do you want to be Lady Visakha, devotee of monastery? <laughs> or do you, how she practiced? You can hear in the same way, do you want to be a man, Devotee of Buddha's monastery. Uh, or do you want to be Bande Sariputta or Bande Mauklana? Or do you want to be king or deva? so they have a causes. The Buddha mentioned those things. So only you need the right effort. Right effort is the root of those accomplishments. Even uh, if you want to be Buddha, it is possible. The Buddha mentioned what you need is the right effort. Và chánh tinh tấn là nguồn gốc của tất cả các cái sự thành tựu thành quả do vậy nếu mà bạn muốn bất có bất cứ một cái thành quả thành tựu nào thì bạn cần phải có sự tinh tấn và trong giáo pháp của đức phật cũng có rất là nhiều cái nhân vật rất nhiều trường hợp nhiều câu chuyện ừ, mà đã đạt được những cái thành tựu thành quả vĩ đại to lớn của họ à, ví dụ như quý vị có nghe về bà Visakha không quý vị có muốn trở thành bà Visakha là đệ nhất tín nữ của Đức Phật Gautama không à, và làm thế nào để đạt được cái thành quả như bà hay là quý vị có nghe về ông cấp cô độc không người cúng dường đệ nhất về nam cư sĩ trong giáo pháp của Đức Phật à, hay là như ngài trưởng lão Xá Lợi Phất ngài Mục Kiền Liên là những vị thượng thủ thanh văn hay là như vua trời đế thích và tất cả những cái vị này ở những cái địa vị của họ họ đã có những cái thành tựu và nó đều có những cái nguyên nhân hết chứ không phải tự nhiên và đức phật đã dạy những cái cái nguyên nhân mà khiến cho họ thành tựu được cái thành quả như thế trong rất là nhiều câu chuyện và ngay cả à, khi mà bạn muốn thành phật cũng có thể nếu mà bạn có đủ tinh tấn do vậy à, muốn có được những cái thành quả nhất định thì chúng ta cần phải phát khởi lên cái chánh tinh tấn là nguồn gốc của tất cả những sự thành tựu. Okay. How to produce that effort? Ừ. Làm thế nào để tạo ra cái chánh tinh tấn này? So, number one, reflect on the danger of woeful states. of samsara, etc. So you may read the danger of uh, woeful states uh, in the Sota, like about the hell you should read. So uh, about the Veda, Vedas, how suffering they are, why suffering they are. So if you read those things, you may afraid. If so, you may practice. You, you may have an effort. Và điểm thứ nhất để phát triển cái sự tinh tấn này thì cần phải quán chiếu đến cái sự khổ của sanh tử luân hồi, của bốn cõi khổ. Các bạn nên đọc trong kinh về địa ngục hay về cõi ngạ quỷ để thấy rằng Ờ, họ những cái chúng sanh ở đây họ khổ như thế nào và tại sao họ bị khổ như vậy nếu bạn đọc thì bạn sẽ cảm thấy rất là sợ và do sợ hãi cho nên bạn sẽ thực hành pháp So there is one CRO in Myanmar. is staying in the forest. So another CRO. He is staying in the city. went to the forest zero. So city told told forest zero, are you afraid? Uh, don't you afraid? Uh, don't, don't you have a fear but staying in the forest? So the zero in the forest said, uh, because of fear, I stay in the forest. After hearing this saying, if you dare to go, you, you, you are dare to go back to the city. You are very brave. à, <laughs> có một câu chuyện ở Myanmar đó là có hai vị Sayadaw, một vị Sayadaw tức là thầy ở cư ngụ ở trong rừng và một vị thì cư ngụ ở thành phố một hôm nọ vị xe đo ở thành phố mới đi thăm cái vị xe đo ở trong rừng và hỏi rằng ô thầy ở trong rừng một mình không sợ à cái vị xe đo ở trong rừng mới trả lời rằng chính vì sợ cho nên cho nên tôi mới ở trong rừng và nếu mà sau khi nghe như vậy mà thầy vẫn đi về thành phố thì thầy rất là gan dạ đó nghe So that means for those who reflect about the woeful state, about the samsara, they can stay in the forest. So they will not be lazy. They are trying all the time because of fear based on their reflection. Điều này có nghĩa là đối với những ai quán chiếu cái sự nguy hiểm của luân hồi sanh tử của các cõi khổ thì họ sẽ khởi lên sự sợ hãi và do vậy họ phải ở trong rừng để tu tập để khởi lên sự tinh tấn và không có bị dễ vui không có bị những cái cám dỗ à, và như vậy cái sự tinh tấn này nó sinh khởi từ cái sự sợ hãi so Fear is a kind of medicine to produce effort. Như vậy, sợ hãi là một cái loại thuốc để có thể tạo ra cái sự tinh tấn. Number two, reflect on the benefits of effort. So sometimes uh, we are not yet successful, but uh, we should reflect benefits of effort. Uh, whoever become great uh, because of their effort. So if we reflect those success uh, which we will have by making effort, if we reflect uh, those success, so we will be able to produce the effort. Và cái thứ hai đó là nên quán chiếu về những cái lợi ích của việc sinh khởi tinh tấn. Um, thỉnh thoảng khi mà chúng ta chưa có thành công á, thì chúng ta nên quán chiếu suy nghĩ về những cái lợi ích của việc tinh tấn đó là tất cả những người vĩ đại thành công họ đều nhờ cái nỗ lực mà có do vậy cái nỗ lực cố gắng tinh tấn nó rất là lợi ích để đem đến sự thành công number three reflect on the way we have to practice so our way is a a noble path uh, this one is a not not lazy one's uh, lazy one's way <laughs> so not lazy practice uh, So who practice this way, like a Buddha, you um, Buddha's a disciple, uh, Buddha, uh, so they practice. They are very, uh, very energetic. Uh, this way is to go to Nibbana. Not lazy one's way. Not the way of uh, lazy ones. So if we think in this way, we may be able to produce our effort. Và cái cách thứ ba đó là quán chiếu về cái con đường mà chúng ta phải thực hành. Con đường đó là gì? Đó là con đường bát chánh đạo. Và đây là con đường không phải dành cho những người lười biếng. Đây là con đường đưa đến Niết Bàn. Và những ai đã thực hành con đường này, đó là Đức Phật chánh đẳng giác những đức Phật độc giác và những vị A La Hán. Các ngài đã rất là nỗ lực tinh tấn trên con đường thực hành của mình và đã đến đích. Do vậy mà con đường này không phải dành cho những kẻ lười biếng và do vậy do quán chiếu như vậy chúng ta có thể sinh khởi được sự tinh tấn nỗ lực. Next one, number four. Re- respect arms food. Uh, respect food donated by devotees. others. It is especially for the monks. So they are not our relatives. Uh, so, but they donate. If you respect uh, those uh, food, no way. You must practice to give it back for their devotion. cách thứ tư đó là kính trọng cái thực phẩm được cúng dường nhất là đối với chư tăng là những người đi bát và sống nhờ thức ăn của đàn na tính thí và quán chiếu rằng ôi những người này không phải là thân bằng quyến thuộc của ta nhưng mà họ đã cho ta ăn với tâm từ và với cái sự mong mong mỏi có phước báu do vậy để trả ơn cho những người mà đã cúng dường thì à, ta cần phải nỗ lực tinh tấn thực hành And there is one Bande. His name is, I think, uh, Mahadesa. Uh, Desa. <clears throat> so in the morning, he went uh, towards the village for of food. So usually, near the village, they're trying to wear furrow. Furrow is a covering hand until risk, uh, wrist or risk or wrist, wrist. Uh, wrist. So cover the body, uh, no open shoulder like that, uh, because in the village, so have to wear full robe. Uh, so the house nearby, so that old lady uh, uh is uh, about to go to forest or farmland. Before going, she told uh, her daughter. So when a bunny come, when your brother come, you should give food respectfully uh, where is Buddha, uh, uh where is Jaggery, like that. Where is uh, where is rice we have? Uh, you cook and offer to the Bande. But the Bande is hearing. <laughs> Near, is nearby wearing uh, wearing robes. So at that time, the daughter asked it back the mother or old lady. So if you donate uh, those things, what will you eat after you come back? At that time, the old lady told her daughter, and we're trying to get someone leaves from the homeland. After that, I will cook uh, uh, with the rice. And we eat that. Rice also not good quality rice, like a small pieces. Because in the past, to get rice, I have to pound. So uh, good one for the Bundy. Uh, some are uh, become small piece. So those are not good quality. So we do pour do porridge and we eat that. But Bundy here all. <laughs> So at that time, Bande is very sad. Oh, Mahadesa, you should think. For herself, eating very low quality food. But for the Bande, for me, trying to give very good things. You are not and he is, he is admonishing himself. You are not relatives. Uh, they are not dependent on you. Because of believing in karma, because of their faith, uh, believing in karma and karma result, they offer to you. Are you worthy or not? He reflects himself but uh, know not yet gaining attainment with a lot of developments, you know. So at that time, he remove uh, furrow, put ball into the into the ball back, <laughs> put ball back into the ball back uh, went back to the monastery. So when he reached in the monastery, he put his robes on the bar. He put his ball another another bed. rather, he trying to meditate. without becoming arahanta, I will not get up. I won't go to the Bainapada. Maybe as usual, he has practiced vipassana, but not yet having attainment. But at this time, because of respecting food donated by devotees, he tried working hard Finally, he became Arahanta. So he is very happy. His face is uh, uh like a uh, ribbon palm fruit. Uh, palm fruit, uh, something yellow and brown together. Maybe ceiling abundant. <laughs> Originally brown, but because of good mind, newly arahanta. so like uh, something white or yellow. So faces like that mentioned become very clear, very different from before. So he smiled. The Deva nearby, by seeing him, uh, very glad. Namo De Burisa Jenya. Uh, the hero I pay respect to you. Namote Purisotama. The superior man, I pay respect to you. Yasa de asawa kina. For you, takes as was uh, distracted have been distracted. Lekineosi Marisa. The friend, is a friend, maybe the friend, you are worthy of donation. The Dewa said very gladly. Okay. So the last words the Dewa. Con Bante is French. Uh, à, yeah, Marisa. Marisa is uh, like, uh, may say, friend or guy, like that. <laughs> hey, guy, or oh, something like that. Maybe very, very happy. Mm. Và liên hệ đến cái việc quán chỉ quán tưởng kính trọng thực phẩm cúng dường thì ngài vừa kể một câu chuyện về ngài trưởng lão Mahatisa thì ngài trưởng lão buổi sáng đi vào làng khất thực như thường lệ khi gần tới ngôi làng thì ngài sẽ đắp y sẽ lâm y um, quánh quấn quanh người à, che hết thân thể không có chừa lộ vai và quấn đến cổ tay vì đó là luật của chư tăng khi đi vào làng thì à, khi mà ngài đứng quấn y á, thì cái nhà bên cạnh hai mẹ con nói chuyện với nhau và ngài nghe thấy người mẹ đi sắp đi vô rừng à, đi ra đồng ruộng làm thì dặn người con gái rằng là uh, khi mà anh con đến á, thì con nên đem à, cơm nè canh nè bơ nè vân vân những cái món ăn mà mà hảo hạng á đem ra cúng dường một cách cung kính nha con đó. thì à, ngài đứng ngài cũng nghe thấy như vậy thì cái cô con gái mới hỏi nếu mà mẹ cúng dường hết những cái chỗ thức ăn này thì mẹ sẽ ăn gì người mẹ trả lời mẹ đi ra vườn sẽ hái một số lá cây một số rau và nấu với cái gạo tấm gạo tấm tức là gạo nát gạo vụn mà mà ở ngoài ngoài đồng ruộng ừ, không dễ gì có gạo ngon mà phải giả phải giả ra thì mẹ sẽ mẹ sẽ nấu với những cái gạo đó và một số lá cây như là nấu cháo rồi mẹ sẽ ăn cái cái cái cháo đó không sao đâu thì khi mà ngài nghe cái cuộc đối thoại của hai mẹ con như vậy thì ngài cảm thấy rất là kinh cảm xúc động ngài mới tự vấn bản thân mình như sau à, à, này Mahatisa cô ấy đối với mình thì lại ăn cái món cháo cái thức ăn rất là dở rất là kém chất lượng và để dành tất cả những cái đồ ngon cho ông cô ấy không phải là bà con thân quyến gì của ông nhưng chỉ do tinh nghiệp và quả của nghiệp mà cô ấy cúng dường cái thức ăn hảo hạng của cô ấy có được như vậy ông có lo lắng không Mahatisa và ngài biết rằng là ngài chưa có chứng đắc gì hết ngài còn rất là nhiều phiền não trong tâm sinh khởi do vậy sau khi mà tự vấn bản thân như vậy thì ngài giải y ra ngài bỏ bát lại vô trong cái bao bát và ngài trở về thiền viện không có đi khất thực nữa khi về tới thiền viện thì ngài cất y và cất bát vô một chỗ và ngài ngồi xuống hành thiền và ngài phát nguyện rằng nếu không thành a la hán thì ta sẽ không đứng lên và ta sẽ không đi bát nữa và ngày thường thì ngài hành thiền vipassana nhưng lần này với một nỗ lực do cái sự cung kính cúng, cúng dường thực phẩm của thí chủ của đàn na à, mà ngài đã nỗ lực một cách đặc biệt hơn và sau khi hành thiền và cuối thời thiền thì ngài đắc a la hán thánh đạo thánh quả và gương mặt của ngài trở nên trong sáng như sắc vàng rồng, các trăng thanh tịnh và ngài mỉm một nụ cười rất là an bình và một nụ cười của một người đã làm xong việc thì cái vị chư thiên ở gần đó khi nhìn thấy như vậy thì mới xuất hiện và đảnh lễ ngài tán thán ngài bằng những cái câu kệ à, ô bậc đại nhân con đảnh lễ ngài bậc thượng nhân con đảnh lễ ngài đối với ngài tất cả những phiền não đã được thiêu hủy à, này bạn à, này ngài ngài được xứng đáng cúng dường so do you want to produce such a kind of effort quý vị có muốn sinh khởi lên những các loại tinh tấn giống như vậy không? So you may need to shave your hair wearing sari or bhikkhus, go to four arms of food. Some donations are very uh, dramatic. <laughs> um, nếu mà muốn thì bạn cần phải ờ, cạo tóc, đắp y tỳ kheo hoặc là y tu nữ, đi vào làng khất thực và một số cái sự cúng dường nó rất là kịch tính. Okay, so At that time, he checked the time. Uh, time is uh, still in the morning. Uh, so because of this, uh, he prepared again to go to village for arms of food. So the lady, young lady also waiting for the Bande. So once she saw Bande, Bande face is uh, very clear uh, very peaceful, something very different from before. So she respectfully offered. At that time, Bani said, Suki Hodu, uh, may you be happy. By saying in this, just in this word, Beku went back. At that time, the mother came from forest, came from farmland, so asked the daughter. So have you offered your brother Bande? Yes, I, I offered. The days, the day Bande's face is very clear, very peaceful, and something very different from before. So at that time, mother told her daughter, now your brother Bhikkhu is happy in the Buddha's dispensation. uh, will not be disrobed. So mother also very happy. Và lúc đó ngài kiểm tra cái thời gian thì vẫn còn thời gian đi bác bởi vì lúc ngài quay về là vào buổi sáng do vậy mà ngài lại tiếp tục đắp y đi bác và vàng thì khi mà đến cái nhà đó thì cái cô con gái nhìn thấy cái gương mặt của ngài rất là khác lạ rất là khác mọi khi rất là trong sáng thanh tịnh và cô đã lấy tất cả những cái thức ăn mà mẹ dặn cúng dường ngài một cách rất là cung kính và ngài chúc phúc khi hôn tú là chúc cho con được bình an chỉ như vậy thôi và ngài quay trở về thiền viện thì khi người mẹ trở về và mẹ hỏi người con gái là con đã cúng dường anh con anh tức là cái lời thân mật thôi chứ không phải là anh anh họ hàng ha là anh con vậy thì theo chưa à, thì người con gái mới thuật lại với mẹ rằng là hôm nay gương mặt của ngài rất là trong sáng rất là khác mẹ à, à ngài rất là thanh tịnh rất là an lạc rất là khác với mọi khi thì người mẹ mới nói rằng là ồ à, hẳn là à, vì ấy anh con đã có một cái sự an lạc hạnh phúc trong giáo pháp của đức phật và từ đây trở đi <laughs> chắc hẳn chắc chắn rằng vị ấy sẽ không có xả y nữa không có thối chuyển nữa This is one of a way to produce effort. Respecting food, respecting others' donations vậy là đây là một trong những cái cách mà có để khởi lên cái sự tinh tấn đó là kính trọng cái thực phẩm và những cái món vật dụng được cúng dường bởi người khác. So, number five, reflect on the superiority of the noble person's property, which one can receive as an inheritance. So no persons property. No, no, no persons property. So if you practice this way, you will receive those properties as an inheritance. What are properties? Faith, sadha, morality, sila, moral shame, hiri, fear of doing evil, otapa, knowledge, wisdom. Uh, and, uh, knowledge is a sutta, uh, generosity, chaga in Bali, and wisdom. So it's, uh, those are properties, uh, noble person's properties. Noble person trying to collect those properties instead of like money or gold or silver. Later I will explain how to be properties. Hmm. Và cách thứ năm để khởi lên tinh tấn đó là quán chiếu về sự cao quý, cao thượng ừ, về những thánh sản, tức là những tài sản của bậc thánh à, và những tài sản này là những cái tài sản không phải là thường không phải tầm thường của những người thường hay có mà những tài sản này chỉ của những bậc thánh mới là có được và nếu mà bạn thực hành pháp thì bạn sẽ được chế những tài sản này bằng cách quán chiếu như vậy thì sẽ khởi lên cái sự tinh tấn và ước muốn có được những cái cái tài sản đó như vậy những tài sản đó là gì đó chính là tính tức là niềm tin là giới là sự tinh tấn là sự à, hổ thẹn ừ, đối với bản thân khi làm điều xấu và sự sợ hãi à, đối với những cái việc xấu mà mình làm và cái à, tài sản tiếp theo là sự rộng lượng hay gọi là thí bố thí và cái tài sản tiếp theo đó là đa văn hay là tuệ trí tuệ So if we practice Sila Samadhi Banya, we will have a faith more and more based on improvement, based on right practice. So those people have a believing karma and karma result. Don't dare to do evil. Uh, dare to do good things so it is a very good cause to get happiness. So people who are rich, based on those faith, they have done donation. So many people will love them. So it can solve uh, problems, sufferings because of this Those are like the same as money or uh, better than money. Uh, it is a noble person's property. Và ví dụ như tính là đức tin thì đối với những người mà thực hành pháp thì họ càng thực hành càng nhiều thì cái đức tin này nó sẽ khởi lên nơi họ càng nhiều đó là tin nơi nghiệp và quả của nghiệp nghiệp và quả của nghiệp là những cái nguyên nhân để dẫn đến cái sự hạnh phúc an vui ví dụ như những người giàu có thì nhờ họ đã bố thí họ đã cúng dường nhiều là nhân cho nên bây giờ họ có nhiều của cải tài sản và được nhiều người yêu mến và kết quả đó của họ nó khiến cho họ đỡ bớt một số cái những cái nỗi khổ như vậy cái tính này đó chính là được xem là tài sản đi theo một người như vậy. So Uri born in a goddess destination because of having a faith. Who improve in Dharma like a Buddha, Bichika Buddha, Arahanta because of having a faith. Những ai được tái sanh cõi lành là do thiện nghiệp, do có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp những bậc đức phật chánh đẳng giác hay những đức phật độc giác là những vị có đức tin và thực hành à, cho nên các ngài đã thành tựu quả vị so another property is morality if we practice dharma uh, our morality is better and better even in small evil don't dare to do so no killing no stealing not telling lie, like that. So those people's mind is very peaceful, no regret, no fear in the audience, no fear in the near death moment. Thinking about the future, next life, no need to worry. In the next life, we are reborn, at least they were well. suddenly appear as a big basa, so with many uh, many great things. At that time, we'll be very very happy. Và một cái thánh sản tiếp theo đó chính là giới. Thì khi mà, mà bạn thực hành càng nhiều, à, thực hành pháp càng nhiều thì cái giới của bạn càng trở nên vững chắc hơn, mạnh mẽ hơn. Và đối với những cái lỗi nhỏ thôi bạn cũng không dám làm không dám phạm như là không dám sát sanh không dám trộm cắp không dám tà dâm không dám nói dối vân vân và do giới tốt cho nên cái tâm của bạn rất là an lạc an bình và bạn có một cái sự uh, không sợ hãi đối với đám đông không có sợ chết khi nghĩ về tương lai về cái tái sanh tương lai cũng không sợ hãi à, là có thể tái sanh lên thiên giới à, đột nhiên xuất hiện với đầy đủ tất cả những của cải tài sản xinh đẹp thù thắng đó chính là nhờ cái giới hạnh à. so next property is moral shape. It is a noble person's property. Noble person think those as a property. Moral shame and uh, fear of doing evil, he odabba. Uh, maybe proper word for the English is uh, uh, scrupulous, uh, being scrupulous. A kind of sense, something thinking right or wrong. Means uh, don't dare to do evil things. Uh, uh, little have sense. It is right or wrong, may not be right like that. Good person's nature. Good person don't dare to do everything. Not just thinking money or successful. They also thinking uh, right or wrong. Only right things they dare to do. Uh, they're free to do. If not right, uh, they don't dare to do. They are not free to do those things. They have shameness. They have fear so it is a noble person's property. If we practice Dharma, uh, those properties uh, we will have strongly. So uh, it is uh, the water protection we call Lokapala. So uh, although we may have advantages, uh, we may not do some jobs, something we may think right or wrong, like that. So those people are very good people, very good for the world, very good for self. Those are like uh, money, properties, which can solve uh, the problems, uh, uh which uh, uh, produce quality of life. và một cái thánh sản tiếp theo đó là tàm quý tàm quý là từ à, trong pháp từ chuyên môn à, được dịch từ hán việt còn à, phân tích ra giải thích ra đó chính là xấu hổ hổ thẹn với những với bản thân và sợ hãi à, đối với người khác trong khi mà làm những cái lỗi nhỏ dù cho nhỏ nhặt thôi do vậy có cái tâm xấu hổ và sợ hãi này mà vị ấy không dám làm dù cho những lỗi nhỏ nhặt và đây là cái đặc tính của những bậc hiền trí những bậc hiền trí họ suy xét rất là nhiều về đúng hay sai chứ không có phải suy xét ở cái khía cạnh là ô có lợi ích có tiền nhiều hay là có thành công có danh tiếng hay không và nếu chúng ta thực hành pháp thì càng càng thực hành thì chúng ta càng sinh khởi được cái tàm và cái quý này nơi tâm của chúng ta như là một cái điều tự nhiên là chúng ta càng có cái tài sản này nơi tâm và đây chính là cái pháp bảo hộ thế gian Lokapala cái pháp này nó bảo hộ cái thế gian để cho thế gian được tốt đẹp à, dù cho có một cái số lợi nhuận lớn nhưng mà cái điều đó nó là phi pháp là bất thiện thì cái người hiền trí họ cũng sẽ không dám làm họ sẽ không làm và như vậy chính vì cái tâm tàm quý này mà nó bảo hộ cho thế gian được tốt đẹp và cho chính bản thân họ được tốt đẹp chứ không như cái cách mà chỉ nghĩ về lợi nhuận chỉ nghĩ về lợi ích hay là tiền bạc hay là vật chất để đem đến cái sự à, thoải mái dễ chịu yes. Uh, next one is uh, Sutta or Boho Sutta. Uh, a lot of hearing means knowledge. Uh, in the Asians, learning is uh, by hearing. So especially learning Buddha's teaching. So in the Buddha's teaching, uh, we can have a lot of knowledge. Like uh, the King of Deva, who is very great. so very successful. So, what is his practice in the past life? So, if we know this is our property, because we know the cause. So, how to be Buddha? How to be Vijaya Buddha? How to fulfill paramis? So, if we have those knowledge, it is a kind of property. Everything you can be. So noble have this kind of properties. Và mục tiết thánh sản tiếp theo đó là đa văn. Đa văn là trí tuệ có được do nghe nhiều, học nhiều, do nghe giáo pháp của Đức Phật, do nghe Đức Phật thuyết giảng mà chúng ta có được những cái hiểu biết. À, những cái hiểu biết này khiến cho chúng ta biết được làm thế nào để trở thành như là một đức Phật à, chánh đẳng giác hay làm thế nào để trở thành một đức Phật độc giác làm thế nào để trở thành một vua trời đế thích vân vân và biết cách làm thế nào để trở thành gì đó thì đây chính là một loại tài sản và cái này là giờ nhờ chúng ta nghe nhiều mà có được So next one is a generosity. Generosity. If we have Dhamma, it will increase. So normally, unlearned people uh, don't dare to give something, don't dare to dana. They're afraid about losing money. <laughs> but if you practice Dhamma, if you have Dhamma, if you have knowledge, if you have faith, they dare to do. They will do very happily. They will do very bravely. They may support parents the whole life. Uh, so, because their faith is very strong, very happy by doing those uh, good things, generosity. So it will increase. So the more you do, the better life you will have. Uh, like Bodhisattva's life, you know. Once he reborn, in a human life, human life, already rich. No need to do anything. Give everyone. Like uh, when he is king, so sixth place or five places, uh, he, he do donation every day at the east gate, at the west gate, or south gate, north gate, middle, middle city. Everywhere you can do big donation. Also very happy to do never hesitate. Also have enough money. So because of those parami. So if we understand the Dhamma, we, have, we will have this kind of ability, generosity. It is a kind of property uh, which can solve the problems of life. và thánh sản tiếp theo đó chính là bố thí à, là rộng lượng rộng rãi đem ban tặng nếu chúng ta có pháp thì chúng ta càng có cái tâm muốn cúng dường bố thí này bởi vì hiểu nghiệp phần quả của nghiệp cho nên chúng ta mới dám cho đi còn đối với người thường họ không có cái hiểu biết này nha họ sợ mất mỗi lần cho đi là họ sợ mất họ sợ mất tiền mất của cải và còn cái người hành pháp thì họ sẽ làm một cách mạnh mẽ và họ làm suốt đời à, và càng làm thì càng mạnh hơn ví dụ như phụng dưỡng cha mẹ họ có thể cung cấp phụng dưỡng cung kính cha mẹ đến suốt đời không tiếc gì hết thì càng làm thì cái phước của họ càng tăng trưởng và cuộc sống của họ càng dễ dàng hơn đức tin càng tăng trưởng hơn như đức bồ tát trong kiếp quá khứ khi ngài còn hành ba la mật ngài tái sanh ở cõi người và ngài làm một đức vua thì do hiểu nghiệp và quả của nghiệp cho nên ngài đã lập sáu cái bố thí đường ở bốn cổng thành và ở giữa của quốc độ mỗi ngày đều cho rất là nhiều ngài cho một cách rất hoan hỷ vui vẻ không ngần ngại và ngài cũng đủ đầy tài sản của cải để mà cho đây là nhờ cái sự hiểu biết nghiệp và quả của nghiệp cho nên mới dám làm như vậy và do cái phước đà ná phước bố thí cho nên ngày càng trở nên um, tốt đẹp hơn trở nên siêu việt hơn và do cái bố thí này mà nó nó có thể giải quyết rất nhiều cái vấn đề trong đời sống. The next one is wisdom. Wisdom, 把握. For example, if you practice practice samadhi. If you are successful, you will have a wisdom. May say like uh, seeing many past life. If you can see many past lives, so sometimes in a bad destination, sometimes in a good destination, why it happens? If you know those things, your wisdom is very different from others you know the causes of life. So it is a kind of body, property called, uh, of a noble person. If you can practice, you can make effort. You will have those kind of properties as an inheritance. Và cái tài sản tiếp theo thánh sản tiếp theo đó chính là trí tuệ ừ, nếu các bạn hành pháp ừ, thành công thì các bạn sẽ phát sinh những cái loại trí tuệ ví dụ như một trong những trí tuệ là cái trí tuệ có thể thấy những cái kiếp quá khứ khứ và à, trong những cái kiếp sống quá khứ của bạn có kiếp thì rất là tốt có kiếp thì rất là tệ rất là đau khổ và bạn cũng hiểu được cái nguyên nhân tại sao là có kiếp sống tốt hay là có kiếp sống khổ đau như vậy thì đây là một cái loại trí tuệ và rất là khác với cái cái cái lúc mà bạn chưa thấy hoặc với những người không thấy và hiểu rõ được cái nguyên nhân cái kết quả là một cái loại trí tuệ mà đây chính là cái tài sản mà bạn thừa kế được do nhờ cái sự nỗ lực tinh tấn trong sự hành pháp đưa đến. If you success about the Deva Chekku, divine eye by practicing samatha. So everything in the world is under your eye. You can see everything. You can see everyone. So those kind of knowledge or wisdom is very different from others. He or she will know everything. So it is a kind of inheritance which you can get as uh, by making effort. Và nếu bạn thành công trong việc thực hành thiên nhãn thông dựa trên thực phát triển các cái định loại định tâm thì tất cả mọi thứ dưới trên thế gian này nó nằm dưới cái tầm mắt thiên nhãn của bạn và cái thấy của bạn lúc đó rất là khác với người thường và mọi thứ mà bạn có thể hiểu được nhiều thứ bạn có thể hiểu được và đây là một cái loại trí tuệ mà được gọi là thánh sản và nó được xuất hiện nó được thừa kế do bạn phát sinh cái sự nỗ lực tinh tấn so about the vipassana wisdom you may say a bit like a samatha so vipassana if you practice uh, you are view Uh, can be different from others. So you will know about about the lives, about our body uh, as a elements. Now we are talking in Dhamma or listening in Dhamma. What kind of mind is arising? What is that? So you may see those mind, wholesome or unwholesome, as an impermanence, suffering, non-self. What are the causes? If you see, trying to see, you will know causes, not just one, or many causes or few causes. So what is the result, future result? They say Namarupa in the human dual life. What are those? Let's say Nature, Dukkha, nanda. So you can see what is happening, what are the causes, what is the future result. So because of reflecting as a nature dukkha anatta, understanding is just understanding. Uh, you may not attach to it. So it is uh, uh, leading to the liberation, uh, to, to stop suffering. Mm. Và về cái tuệ Vipassana chúng ta cũng nên nói sơ một chút. Nếu mà các bạn thực hành thành công thiền Vipassana một cách có hệ thống thì cái tri kiến của bạn sẽ rất là khác với cái tri kiến của người bình thường. Bạn sẽ hiểu biết về cuộc đời này, về cái thân thể của mình. Nó chỉ là những cái yếu tố ghép lại và khi chúng ta đang nói pháp hoặc đang nghe pháp như thế này thì những cái tâm sinh lên là những tâm gì à, bạn cũng có thể phân tích được hiểu được đó là tâm thiện hay là tâm bất thiện và nó có những cái thành phần gì và bản chất của nó là vô thường khổ và vô ngã và nếu mà các bạn đi tìm cái nhân của những cái tâm hay cái sắc này thì bạn cũng có thể biết được và nó không chỉ có một nhân mà nó rất là nhiều nhân trong quá khứ nó khiến cho cái tâm này hay sắc này sanh lên cũng vậy nếu bây giờ đây là nhân thì cái quả trong tương lai sẽ là gì đó là có thể là những cái đời sống ở trên chư thiên vân vân và tất cả nó cũng chỉ là khổ vô thường vô ngã và các bạn thấy được cái nhân cái quả này nó diễn tiến như thế nào cụ thể và thấy được cái đặc tính vô thường khổ vô ngã của tất cả các cái danh sách này và các bạn hiểu chỉ là hiểu mà không có dính mắc vô tất cả những cái thứ đó thì bạn sẽ được giải thoát khỏi tất cả những cái khổ đau. So life is unstable. Everything in the world is unstable, always changing. But because of understanding, because of wisdom, mind will not change, will be stable. và cái cuộc sống này nó không an toàn nó thay đổi luôn luôn mọi thứ trên thế gian này đều thay đổi luôn luôn nhưng mà bởi vì có cái trí tuệ cho nên cái tâm nó sẽ không có bị thay đổi nó không có dao động cái này là nhờ có cái trí tuệ body may have a pain from time to time but because of understanding mind will not have a pain thân này có thể bị đau có những lúc bị đau khổ nhưng tâm này do vậy không bị u phiền không đau so if you understand unstability of life or worldly things if you really understand your mind may be able to remove unstability where is something stable. We call it is a nibbana. Và nếu bạn hiểu được cái bản chất không bền vững của thế gian này, nếu bạn thật sự hiểu được cái bản chất không bền vững, không chắc chắn này của thế gian, thì cái tâm của bạn có thể sẽ đạt đến được cái sự bền vững, sự chắc chắn. Đó chính là Niết Bàn. So Those are noble persons' property. You should reflect how superior it is. If you reflect superiority of those <clears throat> noble persons' property, which you can get as inheritance by making effort, you may be able to produce effort. Và đây là những cái tài sản ưu việt của những bậc thánh được gọi là thánh sản và nó thật là tốt đẹp, thật thù thắng làm sao và làm sao mà bạn có thể đạt được những cái tài sản này, có được những tài sản này như là một loại tài sản được thừa kế thì bằng cách quán chiếu như vậy bạn có thể khởi lên cái sự tinh tấn thực hành pháp để đạt được những tài sản này So, okay, those are some ways to produce the effort. So, because of time, we should stop. We will continue in the next talk. Và chúng ta vừa nói qua những cái tài sản của bậc thánh để có thể à, và những cái cách để có thể khởi lên cái sự tinh tấn nỗ lực trong việc thực hành pháp. À, thời gian đến đây cũng đã đủ, chúng ta sẽ tiếp tục trong cái buổi tiếp theo. So now this, the interview section, we yeah. have prepared some of the questions from last week. So we would like to share the screen, but then mm. all the audience can read. Có một số câu hỏi từ tuần trước còn lại chúng con đã chuẩn bị. Xin phép được chia sẻ màn hình để Ngài và mọi người có thể cùng theo dõi. Ạ. Hmm. Today, first question is open my one and a half to two hour sitting of anapanasati practice during two weeks. I knew clearly the breath and touching point, then long and short breath. Sometimes I got blissful, evenly knowing the whole breath clearly. However, I then got a bit confused whether I look straight in front of me to get the touching point or I need to look down slightly. Which one is correct? Uh, second question of this person. Sometimes I got lost the object, not falls asleep, but a bit blurred in my. I could not go back to my breath. I could not do anything except staying quietly in observing it until end of sitting. day please teach me how to fix it. Thank you, one day. Yeah, your practicing is correct. So, so finally, like a brother becomes subtle because of this, uh, not, like you lost. So at that time, you keep uh, or you incline your mind in the touching place by thinking in that There is a breath. You may know very little, very gentle. So as long as you can stay there, it is okay. Just maintain. À, ừ, Ngài trả lời rằng à, bạn hành như vậy là đúng rồi. Ừ, tức là khi mà hành đến một cái giai đoạn nào đó thì hơi thở trở nên rất là vi tế, có vẻ như là nó mất đi à, và lúc đó thì bạn nên hướng tâm đến cái điểm xúc chạm ở cái khu vực chỗ mũi đó và à, hướng tâm tới đó và chỉ biết cái à, chỗ đó và nghĩ rằng là ở, ờ, ở đó nó có hơi thở mặc dù nó chỉ có một ít thôi hoặc có thể không thấy nhưng mà hãy tự tin rằng ở đó có hơi thở Another thing, uh, your question said, need to see straight or need to look down like that. So About that, uh, I may need to explain how we know the breath. So when uh, breathe in, breathe out, the air is touching here. If something touches our body, we have chance to know. So because of touching, based on this touching, we're trying to know breathing. So breathing is a tangible object you don't need to see your eye, uh, just you close your eye. So breath is just to feel uh, with the body, body sensitivity. Uh, so if you understand in this way, you may not think about your eye. So uh, but anyway, as long as you are knowing the breath in here, it is okay. So it is known by body or touching, or later when mind strong, known by body. So uh, no, known by mind. Uh, so, so but uh, you no need to differentiate. Uh, it is is it known by uh, known by body touching or known by mind? You no need to differentiate. As long as you are knowing the breath here, it is okay. Hmm. Sometimes it is known by touching, sometimes it, is known by mind. Especially when your mind is strong, it is known by mind. Và một câu hỏi khác của cô là là nhận biết được cái điểm của hơi thở ngay trước mặt ha, hay là phải hơi nhìn xuống á, và hay, thì ngài trả lời thì là về, ngài giải thích về cái cách mà mình hành hơi thở như sau đó là khi mà hơi thở vào hơi thở ra nó sẽ chạm ở cái điểm nào đó ở cái khu vực nhân trung thì nhờ vào cái sự xúc chạm đó mà chúng ta biết à đó có hơi thở do vậy mà chúng ta không có cần dùng con mắt để mà nhìn trước hay nhìn xuống bởi vì cái này là không dùng mắt lúc đó mắt nhắm rồi và đó chỉ là cảm nhận bởi cái thân thức mà thôi nhờ cái sự xúc chạm của khí của gió đi qua đi lại trên cái cái cái ờ, da vùng da chỗ đó cho nên là mình nhận biết được có hơi thở à, do vậy mà không nên nghĩ về mắt hay là nhìn tới hay à, nhìn trước hay nhìn xuống gì cả và hễ Ừ, cho đến khi nào mà bạn vẫn biết ở cái khu vực nhân trung này có hơi thở nhờ cái sự xúc chạm của hơi thở thì thì đó là đúng và sau này khi kế tâm của bạn mạnh lên thì bạn biết hơi thở bằng tâm chứ không phải là bằng thân thức nữa thì nó càng tốt hơn có điều bạn cũng không cần phải phân biệt rằng là ồ mình đang biết hơi thở bằng bằng thân thức hay là bằng tâm mình không cần phải để ý tới cái chuyện đó chỉ cần biết ồ chỗ đây mình đang quan sát hơi thở mình cảm nhận được hơi thở mình biết được hơi thở như vậy là đủ rồi yes Monday. Yeah. yes, and uh, finish this question. Uh, another question. Uh, Dear Bante, why sitting there are two difficulties that I usually have? Tina slot and Uttacha wandering thoughts. Can one please tell me the most effective way to overcome these difficulties? Câu hỏi của cô Thanh Như ạ. À. the uh, Odisha, wandering in thoughts. <laughs> so you need to tame your mind. Uh, so although you are not sitting, not alone to think this and that always trying to stay here. So once you know, call back, trying to stay here. Uh, if so, after taming sometimes, you will be okay. About the slot or sleeping, so if you you are tired by walking this and that, yeah, during meditation time, uh, you may have uh, those events because of tiredness. After that, uh, you, you may be able to walk. So, because of body tiredness, if you have a slot or sleeping, you should not push too much. Uh, it may cause uh, like a headache. Just you wait. When you are okay, you will try. So we should have a better attitude. Mm. Yes. Về cái chướng ngại là hôn thùy và trào cử thì đối với cái tâm trào cử thì ngài trả lời rằng ừ, khi hành thiền thì chúng ta cần phải thuần hóa phải chế ngự phải tu tập phải huấn luyện cái tâm của mình bằng cách là cứ trở về trên cái đề mục chính mỗi lần tâm đi lang hang phóng đi thì chúng ta lại đem tâm trở về đề mục chính là mình tu tập hoài như vậy thì từ từ nó sẽ được thuần hóa nó sẽ được à, à, yên lặng và nó phát triển định còn đối với cái buồn ngủ à, à, hôn trầm thì nếu mà do làm việc nhiều do à, những cái hoạt động hàng ngày quá nhiều thì khi ngồi xuống thì thân thể mỏi mệt khiến phát sinh sự giả dời buồn ngủ thì những lúc như thế là cái sự buồn ngủ nó có nguyên nhân là do sự mệt mỏi của cơ thể cũng chúng ta cũng không nên cố ép nó quá thì chúng ta cần có sự nghỉ ngơi phục hồi cơ thể để cho nó được khỏe rồi cho sau đó chúng ta có thể hành thiền the next question của cư sĩ TL And even then, I saw the light cover all over my face and in the front. I didn't see my breath and felt a bit click, uh, tickling, a bit tense, a bit cooling at the touching point on upper lip. I paid attention on that touching point. Is that correct? Thank you, Bante. Uh, so at the beginning, you should pay attention the breath in the touching point, not touching point, some breath, but not inside, not aware here in the touching point. So later you will have a light. So truly light is everywhere because of focusing in here. Finally, light will be here together with the breath. When the light and breath unify, so when the breath is subtle, so you should shift on the light the light in, the, in, here, focusing in point is here. Not touching point, the light on in the touching point, You should practice. So you may see something a little bit bigger, but your focusing in point should be here. Yes, mm. Nghe trả lời rằng khi chúng ta hành thiền niệm hơi thở thì chúng ta nương cái chỗ điểm xúc chạm đó chúng ta biết được hơi thở chứ chúng ta không có phải tập trung trên cái điểm xúc chạm chúng ta biết hơi thở ngay chỗ điểm xúc chạm và do nhờ biết hơi thở ở đó liên tục thì cái ánh sáng nó sẽ xuất hiện cũng ở chỗ đó thì khi mà ánh sáng nó xuất hiện ở cái khu vực có điểm xúc chạm đó và nó hợp nhất hòa là một với hơi thở thì lúc đó hơi thở trở nên rất là vi tế rất là nhỏ nhiệm và chúng ta cũng khi mà nó hòa hợp nhất một thời gian rồi ổn định rồi thì tâm sẽ chuyển qua tập trung trên cái ánh sáng chứ không phải tập trung ở điểm xúc chạm tức là đối tượng là ánh sáng ở khu vực ở tại điểm xúc chạm và tập trung trên ánh sáng yes. Um, Câu hỏi của cô Viên Liên ạ. Uh, Venerable Sir, when doing meditation, if having illusion, what should we do? Some people said that meditation must have illusion, image, and need to open third eye. Process and following those images can give people a special power. However, I think it's a very wrong perception when being attracted to illusion, people are not realistic. If falling into that situation and want to be balanced, what should I do when I meditate? What object should I observe? Thank you, Vande. <laughs> Meditation may have different types. Uh, also, different state uh, can be different based on different stages. So the meditation we teach is uh, to pay attention breath here. So if you can stay there continuously, longer and longer, it is improving. Later, you may get uh, uh, more and more stages. Mm. may have some changes. Ngài nói rằng thiền thì có nhiều loại thiền và thiền nó cũng có nhiều cái giai đoạn khác nhau. Cái thiền mà chúng tôi dạy ở đây là thiền niệm hơi thở và à, theo dõi cái hơi thở ở cái khu vực nhân trung. Và nếu mà cô có thể um, tập trung cái chánh niệm trên cái hơi thở đó và càng lâu thì càng tốt và và khi mà cô có thể tập trung được lâu rồi thì nó sẽ qua những cái giai đoạn khác nhau. So at the beginning, just you know the breath. But when your mind stronger, that breath become visible. You may see something like a smoke or what. So if you improve more, it become bright light. Yes, it is not reality, but based on breathing. It is not reality, but it can produce a you are mine to be peaceful, to be bright. Và khi thiền niệm hơi thở, ban đầu cái đối tượng của tâm là hơi thở. À, khi bạn có thể an trú và tập trung trên cái hơi thở này liên tục mà không có bị phóng tâm nhiều thì cái định tâm của bạn sẽ được phát triển và phát triển đến một cái giai đoạn thì bạn có thể thấy cái hơi thở nó nó có một cái sự chuyển khác cái về cái màu sắc như hay là như là nó như là màu khói hoặc là nó như là ánh sáng và đối với cái sự học tức là nó không phải là cái một cái vật có thể thấy bằng mắt hay là bằng sờ được bằng tay nhưng mà nó nó là một cái đối tượng của tâm định à, và cái đối tượng này nó có thể tạo ra khiến cho tâm của bạn trở nên an bình lắng dịu và trong sáng sáng tỏ hơn so in this stage it is a concentration not yet for the understanding so yeah what what benefit you will have is you will be very peaceful. Your mind is very bright and sharp. It is a very good foundation for the knowledge. But knowledge is the next step. Và ở cái giai đoạn này, tức là giai đoạn phát triển định tâm này thì không phải để À, có những cái sự hiểu biết đặc biệt mà nó chỉ để cho tâm được an định lắng dịu trong sáng và có sức mạnh và và nhờ nhờ cái sự an định lắng dịu này nó làm nền tảng cho cái bước tiếp theo đó là thiên quán yes, okay. mm. cái câu hỏi này đã được à, đưa đến ngài xin lỗi à, à câu hỏi này xin lỗi Devante, I stuck with breath meditation. Can you give me some advice on Kasina meditation? Is it common in Far Meditation Center that people get jhana by use Kasina objects at the very first object? <coughs> so usually we give a uh, breathing meditation first. If not success, another one is a uh, four element meditation. Uh, so very few people practice a casino. But so based on based on meditate as a designer, we can teach. um, vị này hỏi là ở Ba Âu có dạy thiền Kasina như là một cái thiền đầu tiên mới vào không? À, và um, Ngài có thể dạy cho con thiền Kasina không? Bởi vì vị này không có như bị mắc kẹt với thiền hơi thở thì Ngài trả lời rằng ờ, thường thì chúng tôi dạy thiền niệm hơi thở và nếu thiền sinh không thành công thì chúng tôi dạy thiền tứ đại à, và chỉ có một số rất ít thiền sinh ờ, họ bắt đầu bằng thiền casino mà thôi nhưng mà tùy vô cái ước muốn của thiền sinh thì chúng tôi cũng có thể dạy thiền casino từ đầu. So uh, have you practiced Anapana uh, respectfully or not? Uh, like that uh, you, you as you said you don't improve uh, if you not practiced fully, so not improving is not because of meditation, which is not proper for you, because of not working well. Means that you should practice in a retreat, like uh, two months, uh, three months, uh, or one year, uh, uh, with a good health, uh, maybe with a proper teacher, uh, Brother, proper food or weather like that. So continuous practice. If you you have done all those, even you are not successful, you may change another object. Uh, just uh, hard working, staying at home. Uh, you practice uh, a little bit, mm, but by in this way, if not improve, you should not change. because of no meditation, because of uh, it is because of no working uh, well. À, nếu mà bạn không thành công với thiền hơi thở thì à, à, sẽ xem lại các cái điều kiện, các cái yếu tố mà không thành công à, xem như thế nào. À, đó là bạn có hành một cách cung kính không, có theo tuần tự không? À, à, như một số cái điều kiện là ừ, nếu mà bạn tham gia một cái khóa thiền hoặc là ở thiền viện có sức khỏe tốt à, có vị thầy bên cạnh nhắc nhở hoặc trình pháp đều và hành tinh tấn liên tục à, một tháng hoặc nhiều tháng hoặc cả năm nhiều năm mà vẫn không có thành công thì lúc đó thì có thể đổi còn nếu mà bạn ở nhà bạn vừa làm việc vừa hành thiền à, bận rộn vân vân thì cái việc không thành công này thì là không phải là do cái điều kiện à, do do cái đề mục mà là do cái điều kiện thực hành chưa đủ do vậy mình không nên đổi This is a venerable bhikkhu Bande. Oh, venerable bhikkhu. Yes. Okay, if you want to practice kasina you trying to have uh, so white color paper or something, keep it in front of in front of you, maybe about one feet diameter. So you see with your eye and see long long time. After that, close eye. If this be a see with the eye, later your mind memorized. Although close eye, you are seeing. You practice on that. So if you can stay with that object longer time, it will be bright, will be stable, will shining. So instead of white, uh, change uh, to light. But uh, your perception should be white. So after that, you should slowly subtract, subtract. bigger and bigger. You should aim to be bigger and bigger. Based on your desire, it will be bigger and bigger. So spread the whole universe and stay on that object. Ừ, con có nói rằng đây là câu hỏi của một vị sư thì ngài nói ờ, được nếu mà à, sư muốn thực hành thiền Kasina thì chuẩn bị một cái vòng tròn khoảng đường kính khoảng một feet tức là khoảng à, ba mươi mấy cm và bằng giấy hoặc bằng cái gì đó màu trắng và để trước mặt và mở mắt nhìn với mắt nhìn một thời gian thời gian lâu và niệm trắng trắng và nếu mà và nhắm mắt và thì cái cái vòng tròn này nó uh, hiện trong tâm thì niệm tiếp tục niệm trắng và nếu nó biến biến mất thì mở mắt ra nhìn vài lần nữa và sau đó thì khi cái ảnh ở trong tâm nó được rõ thì tiếp tục niệm trắng và khi mà cái ờ, đối tượng trong tâm nó trở nên sáng lên sáng lên cái lúc này thì nó mình vẫn tưởng nó như là màu trắng chứ không phải là ánh sáng thì vẫn tiếp tục niệm trắng trắng và khi có định tâm rồi thì à, tác ý mở rộng cái cái tướng đó ra à, mở rộng dần rộng dần rộng dần cho đến khi nó trùm khắp các cái phương hướng ok câu hỏi của đinh hùng à, Venerable Sir, I've been meditating almost two years. Within first year, it was easy to concentrate. I saw light. body were feeling like flying, easy to breathe. However, after one time that I had diet, no food for five days, I meditated and left so hard to breathe and felt so hard to breathe. There's were times that I feel like something squeezed my neck. I could not concentrate, lot of wandering thoughts. I will try my best to observe what happened to my mind and my body as much as I can is that the sign of recoil backward from progress and how to avoid being hard to breathe and being squeezed on my neck. Thank you, Vande. Maybe in the beginning, you happen to push mm, without, without energy because you don't eat, you are weak, uh, you're trying to push. So like that, when we are, we are weak, if we want to do like exercise, uh, something working hard, uh, we may get injury going wrong ways. In the same way, uh, with weakness, uh, you happen to push. So, so happen to think uh, something wrong ways and uh, so because of thinking wrong ways on the body, uh, this and that elements from the body appear in your mind. So you should stay properly. Uh, you should eat the proper food. Yeah, you should try to keep your mind peaceful here <coughs> with the perception of breathing. I hope you may know breathing later. Yes, có thể là khi bạn nhịn ăn á thì bạn cố thiền và nó có thể xảy ra một số cái vấn đề um, giống như là khi chúng ta yếu về cơ thể mà chúng ta cố làm một cái gì đó liên quan đến cái ờ, sức á, thì nó cũng có thể tạo ra cái thương cái chấn thương cái thương tổn tương tự như vậy khi mà tâm mình à, không có năng lượng do cơ thể quá yếu mà mình cố thiền thì có thể nó xuất hiện những cái đặc tính của tứ đại do vậy mà mình cảm thấy rất là khó hoặc là là bị bị khó thở hay là có những cái um, ở sau gáy vân vân thì ngài nói rằng mình nên nghỉ ngơi à, giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ và sau đó thực hành thiền hơi thở lại và à, thầy hy vọng rằng là bạn sẽ có thể cảm nhận được hơi thở trở lại. Ừ. Next question. This one have been uh, uh, given to Bande. And Thưa sư Panya Pasadi con đã chuyển cái câu hỏi này cho ngài và ngài nói có thể thì có gì sư uh, sư cho cái số điện thoại của sư trong cái nhóm chat á, cái group chat và con sẽ chuyển cho sư sau ạ. À, câu hỏi của Aria à xin lỗi Ayan Nirigava uh, Venerable Sir about two months ago I meditated for three times per day each session about one to one and half to two hours. I sat and stay focused continuously on the breath for 20 minutes. There's were light from inside, and then I saw the right and left brain about one minute. Every day I practice regularly because of the sickness. I lost, uh, I lose the light. And now I try to walk, stand, lie down, sit. I am always aware of mindfulness and I keep the eight precepts every day. I try not to give up meditation and now I sit about one to two hours and concentrate my my continuously on the breath for 10 minutes and I get distracted and then I bring back my breath uh, and the mind is getting calm when my mind is calm and my breath is getting lighter and lighter, uh, my body, even though I sit down, it looks like my body is up. Now my breath is very subtle and peaceful. I am staying alone and very happy. I hope you will teach me more. Thank you, Bhante, very much. Yeah, you should stay here on the breath peacefully uh, basically aim to be just aim to be longer. If you can do longer, you will have a, you may you may see someday later it will be bright. If the light is uh, outside here and there, you should not pay attention. Just continue on the breath. Later, the light uh, breath will be unified. The breath will be settled. At that time, you should pay attention on the light Yeah. Ừ, Ngài nói, vâng, à, chị à, cứ tiếp tục cố gắng như thế và ừ, à, an trú trên hơi thở chỗ khu vực nhân trung và cứ ngồi an trú như thế với mục đích là làm cho nó được kéo dài ra càng lâu càng tốt sau thì chị sẽ thấy những cái à, tướng nó xuất hiện và khi ánh sáng xuất hiện thì nếu mà nó xuất hiện ở chỗ này chỗ kia ở xung quanh thì đừng có để ý tới nó và cứ để ý cái hơi thở mà thôi và sau đó nữa thì ánh sáng nó sẽ hợp nhất với hơi thở và lúc đó thì à, thì thì ừ, hãy để ý vào ánh sáng So during meditation, you should not pay attention like here and there, brain or on the body. You should not pay attention. Only breathing you should pay attention peacefully. Và trong suốt cái thời thiền mà niệm hơi thở thì không có nên để ý à, cái này cái nọ à, để ý về thân thể hay về não hay gì hết mà chỉ có nên tập trung chú ý vào cái hơi thở một cách an bình mà thôi. Ừ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Trâm Nguyễn. I meditate for only about one hour per session, but I practice many times a day, at least four sessions a day. Sometimes only a few thoughts arise during the day, but they disappear immediately. I am always aware of the breath. However, I have problem with uh, I have problem when I concentrate. I will have tension in my eyes. It makes me not focus on the touching point of the breath, which caused me a lot of headaches and dizziness. Usually the first meditation of the day will be the time when I feel less dizzy and the eyelids are less tired because I can relax the forehead and eyes. But the more I meditate, the more problems that I had, like said above. Okay, so you you should pay attention breathing, not touching points. But uh, breathing can be many places inside the nose, here and there. So breathing only here, breathing on the touching point, but not touching point. So you should pay attention breathing, you should pay attention air, not on the touching point. So Another thing is uh, you should understand how we know breath. When you breathe in, breathe out, the air is touching this skin. Because of touching, we have a chance to know breathing. So to know the breathing, no need to use eye. Eye is just close, nothing to do. Just you feel breathing. Okay. So also you another thing is you should not push to know. Just peacefully stay there with the perception of breathing. You should have a firm perception. There is a breathing here. There is air here. If so, you may you may be able to solve your problem. Mm. và ngài trả lời rằng cái thiền niệm hơi thở thì chúng ta theo dõi cái hơi thở chứ không phải là cái điểm xúc chạm đó là điều thứ nhất và ở xung quanh cái điểm xúc chạm á, thì nó có hơi thở ừ. nhưng mà mình không có đặt tâm ở trên cái điểm xúc chạm ngay cái điểm xúc chạm mà mình mà dựa trên đó mà mình quan sát cái hơi thở ở cái vùng đó mà thôi cái thứ hai á, là bạn nên hiểu làm thế nào để chúng ta biết được hơi thở khi mà hơi thở nó đi ra đi vào chỗ cái khu vực lỗ mũi á, thì nó chạm vào cái vùng da ở đó nhờ nó chạm cho nên chúng ta biết được ờ, có hơi thở do vậy thì chúng ta không cần dùng mắt để nhìn hơi thở mắt lúc đó nhắm lại và không có việc gì để cho mắt làm cả mà mình chỉ có cảm nhận cảm nhận bằng cái thân thức và đây là hơi thở vào hơi thở ra và một điều nữa là không nên cố gắng quá à, để nỗ lực quá để biết được cái hơi thở sẽ gây ra nhức đầu mà chỉ có biết một cách rất là nhẹ nhàng an bình mà thôi và bạn cũng nên có một cái trí tuệ hay là một cái cái sự hiểu biết chắc chắn và tin chắc trong tâm mình rằng ô ở cái khu vực này nó luôn luôn có hơi thở và mình biết như thế tự tin như thế là mình mình mình yên tâm mình hành không cần phải nỗ lực cố gắng quá uhm, câu hỏi của Nam Nguyễn Lately when I meditate I see a thought or any pleasant or unpleasant feelings that comes and goes. Uh, I smile at those thoughts and feelings. The more I see that, the more I get bored and it's easier to focus the mind on the breath and stay focused longer. So I practice both anapanasati and vipassana, means samatha and vipassana to, at the same time. I always remind myself that there is nobody meditating no desire to reach anything, only Nama and Rupa. I only wish that I can be liberated. I even don't want to reborn in Brahma, only liberation or sotapati. Pati, is it, uh, is that too tricky? Thank you, Bante. So not too too greedy. You should hope to be arahanta. Ngài nói như vậy không có phải à, tham quá đâu mà bạn nên à, ước nguyện trở thành bậc A La Hán luôn. Wishing to be free from suffering is not greed. Hmm. À, ước nguyện để thoát khỏi tất cả những cái khổ đau thì không được gọi là tham. So that's why we did breathing meditation first. until uh, success. So because of this, uh, during meditation, you should try to stay with the breathing longer times. Only uh, when you are not happy, don't want to stay with anapana, you you may think uh, those are vipassanas. Mm-hmm. When your mind is okay, come back on the breathing. à, và chúng tôi dạy thiền hơi thở để đạt tới cái định tâm trước do vậy mà bạn khi hành thiền niệm hơi thở thì nên hành một cách liên tục miên mật trên cái thiền hơi thở này để đi đến thành công của thiền niệm hơi thở và chỉ khi nào mà bạn chán quá bạn chỉ ờ, như là không muốn ở trên cái tâm nó không còn có thể ở trên hơi thở nữa thì bạn có thể nghĩ về những cái khác This one. Finish or still have uh, answer for this question? Uh, haven't they finished answering for this question or finish? Uh, finish, uh, finish. Uh, yeah. À, qua câu khác à. À, câu hỏi từ Na Nam Trinh Uh, Venerable Sir, when I first sit, I will relax on body and then I can realign my breath easily. When other objects arise strongly, my mind turns towards that object. After that, when the breath object became stronger, my mind is back to observe the breath. But then other objects arise, I realize it. After that, the breath will was back again, I caught the press as object. Is it okay to be back and forth between, between the objects like this? Should I practice like this? Can Bante please take me? Thank you, Bante. <clears throat> so mostly you should try to stay breathing because if you change here and there, uh, it will become habit. Your mind may not, may not be able to stay longer time may not want to stay longer time. Because of this, as long as you can, you should stay on the breath. If you want to change a goal object, you can change, but for short time. When your mind says, okay, come back here. Good object mean uh, other meditation object? Uh, yes, yes, can be. Some, some can be. uh, especially recommend we recommend uh, like a Buddha no sati, metta, asupa, and maranasati, one of them. Yes, Ngài nói nếu mà mình hành thiền hơi thở và mình cứ để ý những cái đối tượng khác như vậy nó sẽ trở thành cái thói quen và mình sẽ không có um, à, định trong cái niệm hơi thở được cho nên bạn phải cố gắng huấn luyện cho cái tâm không có để ý các cái đối tượng khác tức là phút lờ nó đi và ở trên hơi thở càng lâu càng tốt chỉ khi nào mà nó không thể nào tịnh tâm được trên hơi thở nữa thì nên có thể thay đổi các cái đề mục tốt khác đề mục tốt ở đây ừ, đó chính là những cái thiền mà bảo hộ mà chúng tôi à, hay khuyến khuyến nghị thiền sinh hành xen kẽ với thiền chính đó là như niệm Phật hay là rải tâm từ hay là quán sự chết và quán bất tịnh rồi khi nào cái tâm thấy ổn rồi trở về đề mục chính là hơi thở trở lại ừ. okay this one is very long question Ms. Mante can can consider so time time is maybe enough huh? yes, enough yes it's long okay. Ừ nghe nói thời gian cũng đã hết và cũng còn một số câu hỏi và câu này rất là dài cho nên chúng ta lại để vào tuần sau tiếp ạ. Yes, Wendy. Mm. We will do sharing merit. We will do wish and sharing merit. Chúng ta dừng ở đây và mọi người lặp lại theo ngài chia phước và hồi hướng. Idame bổ nhâm. Idame bổ nhâm. อาสวะขยังอาสวะขยังวหังโหตุวหังโหตุอิดาเมญาตินังโหตุอิดาเมญาตินังโหตุสุขิดาหุนตุญาตโย สุขิตาหุนตุญาตโยเอดาวดาจะอเมหิเอดาวดาจะอเมหิ Sampadam punya sampadam. Sampadam punya sampadam. Sabe dewa numo dandu. Sabe dewa numo dandu. Sabah sambati. Sabah sambati sidiya. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Tava sadanam. Sabha sabdanam. Bajemi. Vajeme. Sabe. Te sabe. Me samam. Punya pagam. Punya pagam. Avandu. Avandu. Sadu. Sadu. Sadu. Thank you, Bante, very much. Wish Bante always well and happy. Sadhu, yeah, dạ, thánh đại chúng chúng ta đảnh lễ ngài thiền sư. So we would like to pay respect on him. Do you see um, other people one day? uh, yeah, see, mostly I see. <laughs> Next, uh, Next hmm. Friday, we, we will have chance to listen to Bante again. Yeah. So, uh, see, see Bante on the next uh, Friday evening. Uh, okay, okay. Yeah. Dạ. Listen to Bante Dhamma talk again. Uh, okay. Và dạ, việc ngày chúng ta lại có cơ hội được nghe ngày giảng vào tối thứ sáu tuần sau à. Ok, được, sao được. Dạ. know.